The ill-fated Hindenburg on her last flight sails over New York. These pictures, made from a Pathé news plane less than four hours before the tragedy, show the world's largest airship heading for Lakehurst, New Jersey. Over Newark's famous auto skyway, the airship was hailed by thousands who little dreamed it was their final glimpse of the Hindenburg. Inside the silver envelope are 16 separate gas bags, each filled with hydrogen, a highly inflammable gas. From the ground, you can see the forward control cabin from which the ship is operated. The windows along the side indicate the location of the passengers' quarters, in which many were carried to a flaming death. Approaching Lakehurst, the Hindenburg appeared a conquering giant of the skies, but she proved a puny plaything in the mighty grip of fate. It almost seemed as if fate had set the stage for the horrible tragedy. A graceful craft sailing serenely to her doom. For three hours, the dirigible circled the landing field at Lakehurst, New Jersey, dumping more water ballast than ever before in vain efforts to level off. Again, she dumps ballast and a nervous tension grips those who are watching, for this is something unusual. There goes more ballast, but the tale is settling in spite of all that has been dumped. A grim note of impending tragedy. Finally, the landing lines are dropped. These scenes were filmed by Pathé News cameraman William Deek, and you're about to see the pictures he got when the ship exploded. Those aboard leaping for life from a flaming inferno, the actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute. Rushing to the rescue, the heroes of the tragedy dash in, heedless of danger, to help the injured to safety, while others, beyond help, perish in the flames. blazing aftermath reveals the extent of the disaster, an inferno which became a flaming tomb, a twisted mass of girders, the seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. Hindenburg has gone. She represented man's latest attempt to conquer the Atlantic by air. Her tragedy will not halt the march of progress. From her ashes will arise the knowledge, from her fate the lesson that will lead to a greater and a better means of mastering the air. If so, her dead will not have died in vain. really understand sometimes what a terrible burden it is to know some of the things that I know. to try to wake people up and impart this knowledge to them. And find out that they just have walls built in front of them. They want to be slaves. Now, I risk sounding like a conspiracy theorist, but it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one world communist government. Eh, ja, eh, idag så har vi den 19 eh, december och samlade jag och Patrik, och den här gången Simon kunde inte vara med idag tyvärr, men vi hoppas att vi kan eh, prestera en, eh, en, ett program som eh, kan vara lyssningsbart i alla fall. Det tror jag säkert Martin. Det var ju ja. så här det började en gång i tiden, bara du och jag. Men de ja. där tidiga avsnitten, de, ja, de kanske lämnar en del att önska, men vi blir faktiskt bättre och bättre på det här. Och en sak som jag ska tänka på det här avsnittet, som jag har hört om andra avsnitten, det är att jag nog inte ska säga liksom så många gånger som jag säger det. Så eh, vi ska försöka med det. Mm. <laughs> ja, det har varit kul. Vi har haft föredrag här eh, med, med Therese och Eva och eh, fått höra lite respons på podden. Att det är några som har lyssnat och tycker det, det har varit jättebra faktiskt. Så det är kul att höra att, att folk gillar det vi producerar. Synd bara att vi inte når ut till så många än så länge. Men eh, förhoppningsvis så, så med mun-till-mun-metoden så kan det spridas till en lite bredare publik och få, få kännedom om det här synsättet på, på media. Ja, precis. Och, och, vad är det man säger? Det finns ju ordspråk för allt, höll jag på att säga. Och ett är väl att varje resa börjar med några stapplande steg. Mm. Det är mm. väl ungefär här vi är nu. Och, och Eh, jag håller ju med dig. Jag tycker det är väldigt roligt att höra eh, respons och, och, eh, och feedback på det vi gör. Det är mm. väldigt uppskattat. Så hör gärna av er på alla sätt ni önskar. Om det är några frågor eller saker ni undrar och sådär får ni väldigt gärna höra av er. Det är mm. bara uppskattat. Och det var ju den första som hade anmält sig på, på Clues Forum nu sa du också Patrik. Ja, just det. Till, ja, jag såg en, eh, en eh, person som, som eh, registrerade sig på Klusform och, och då, då är det ju så där att man ska liksom berätta hur man hittade Klusform och då angav han Radio Kibono som referens då anledningen till att han kom dit. Så det gjorde ju det ska ju göra oss mäkta stolta. Att, mm. det, Absolut. Ja, Eh, ja, ska vi gå in på dagens ämne då och då är det ju eh, zeppelinare eller den här epoken som var innan andra världskriget. Alltså från början av 1900-talet fram till eh, strax innan andra världskriget bröt ut. Och ehm, då har ju jag lite erfarenhet av ballongflygning så jag kan börja med att berätta hur, hur ballonger och ehm, Eh, vä eh, vätgasballonger och sånt, hur de fungerar i allmänhet. Och ja. Eh, när det gäller, det gäller, ballongflyg så är det ju att man värmer upp luften så att ballongen blir lättare än den omgivande luften och så stiger den. Och eh, man kan inte styra en ballong mer än att eh, värma på eller släppa ut den varma luften så att man kan stiga och sjunka. Och eh, i de olika, eller på olika höjder så, så kan vinden blåser åt lite olika håll. Så på det här sättet då så kan man eh, till viss grad styra vart man eh, hamnar någonstans. Eh, och ballongens lyftkapacitet med varmluft är väl ungefär en tredjedel av vad vätgas och heliumballonger har. Och det är ett ganska smidigt sätt att flyga jämfört med gasballonger. Jag spenderade några kvällar här innan och kollade på på vätgasballongflygning. Så att då pumpar man upp en vätgasballong med, eh, ja, med vätgas. Och så stiger man och har eh, barlast med sig. Så att då kan man ju <clears throat> endast eh, stiga genom att kasta barlast och så sjunker man genom att släppa ut vätgas. Så att det här kommer ju då ta slut förr eller senare och då sjunker man ju ner. Och det är mycket det tar ju mycket längre tid att reglera höjden med en eh, gasballong då för att du kan ju liksom inte eh, eh, stiga och sjunka lika mycket som du gör med en, med en varmluftsballong och styra på det sättet. Då. Men alltså, nu är ju jag novis på det här och det är väl ganska bra att någon är med och, mm. och <laughs> ställer sådana här frågor för det gör ju säkert lyssnarna också men samtidigt tycker jag det är väldigt intressant att en, en, en person som du som har sysslat med ballongflygning och kan sånt här liksom mm. tittar på en sån här sak som, som eh, Hindenburg då. Men, mm. men en sak som jag undrar här direkt det är ju det att kan man inte liksom ha gasflaskor ombord på luftskeppet som man fyller på med gas eh, liksom i det stora hela? Allt eftersom då att man har några sådana här eh, ja, gasflaskor med vätgas. Och så pytsar man ja. ut det eller är det liksom kan man göra så eller? Ja, möjligt. Eh, jag är inte jätteinsatt men av det jag såg så fyller man på ballongen eh, från en eh, så fast station. Och sen så eh, hade man med sig den gasen man hade med sig. Jaha, okej. Okay. Så det var ingen... Nej. Uh, nej. Mm. <clears throat> så, och sen när jag även tittat på zeppelinare och där är det ju att man, man har en, en gondol under och motorer så att man kan sätta fart på... Ja, den är mer cigarrformad, zeppelinaren. Och, eh, men då fyller man ju på den med... Jag tror de dagens zeppelinar kör med helium. Och det är en ganska dyr gas jämfört med vätgas. Så att, eh, det kostar en del att, eh, att fylla upp ballongen med, med helium. Mm. Men då fyller man på den här zeppelinan och så Uh, har man ju passagerare och så måste man ju balansera den så att den precis är lättare än luft innan man liksom kör igång motorerna och liksom tar en liten rundtur. Eh, och vad jag har sett så eh, flyger man runt en... Eh, ja, man flyger runt i området där man startar och på en liten sightseeingtur och då har man ju ganska bra koll på vädret. Precis som ballongflygning så har man ju, har man ju ehm, kontakt med meteorologer för att se att, att vinden inte blåser för mycket och att det inte sker några väderförändringar och så. Mm. Så att eh, sådana här eh, <clears throat> luftfartyg är ytterst känsliga för, eh, för stark vind och för oska och, och regn och sådana här saker. Ja. Um, ja, för det var ju en sak jag märkte. Jag har, jag har flygt ballong, jag har flugit ballong en gång. Mm. Och här i Göteborgstrakten då. Och då märkte jag, eller då, ja det var ju jätteroligt och, och och titta på saker och ting ovanf- ovanifrån och, och flyta fram i sakta mak. Men en sak som jag märkte också som jag tyckte var intressant när vi landade, det var ju att landningen var ju närmast att beskriva som någon slags kontrollerad krasch. Och det var ju inte det mm. liksom att, att eh, ballongen stannade när den kom ner på marken, utan hela ballongen fortsatte ju liksom att driva och det var väl det också, det, det, det förklarar de sen då att den här ballongen har, den, är, den väger ju väldigt mycket va? Mm. Eh, alltså luften i den, den, den, den, är ju liksom i jämvikt med den omgivande luften. Då, va? Det är ju det som gör att mm. den flyter. Men, men den har fortfarande samma tröghet och massa så att den vill ju liksom fortsätta framåt. Mm. När man landar då. Precis. Så att, och då ja. förstår man ju det att, att, att den är eh, väldigt eh, påverkbar för eh, eh, vind alltså då. Mm. Eh, ja. Jo, precis. Och med en varmluftsballong så är det ju fördelen att eh, då, <clears throat> när du är klar med flygningen så, så tömmer du ballongen på varmluft och så ehm, packar du in den i en säck och sen så tar du in den, eh, ja, lägger in den i en källare eller sånt där. Så, att, eh, så det är liksom annorlunda med, med zeppelinare. Mm. Att man liksom har det upplåst hela tiden och måste ha en hangar eller typ förankra vid något ton och sådär. Så att den är ja, mer utsatt för väder och vind. Mm. Eh, är den ju då. Ja, men, eh, mm. så, men vad är liksom det som gör att du, du misstänker, eller vad är det du misstänker med Hindenburg? Vad, vad är det som eh, inte verkar stämma med ja. Hindenburg-historien? Ja, vi har tittat på NASA och hela rymdsagan och Kennedy och atombomber och så? Vad finns det för andra stora mediehändelser som kanske inte så många har tittat på? För eh, både du och jag har ju tittat igenom nätet och det finns ju inte så många som går igenom eh, just eh, Hindenburg och Zeppelinare. Så att vi är ju lite pionjärer där då. Men ja, vi får göra vårt försök. Men när man tittar på, <clears throat> på bland annat designen och, och ritningen av Hindenburg. Det ska alltså vara ett luftfartyg som är 245 meter långt Eh, och det är ju... Eh, det är nästan som Titanic var långt va? Eh, och sen ja. så diametern är 41,2 meter så att den är lika hög då som... Ja, vad blir det? Ett 17-våningshus. Ja. Så det är ju väldigt högt. Och gaskapaciteten ska vara 200 000 kubikmeter gas. Eh, och det var i vätgas och eh, om man kollar upp vätgasen så väger den 0,1 kg per kubikmeter och den omgivande luften väger 1,3 eh, kg. Så att om man räknar så lyfter den ungefär 230 ton eller det som står i specifikationen att det ska kunna lyfta. Ja. Så, så det stämmer ju så långt. Ja. Men sen när man börjar titta på, på designen <clears throat> så har den... Eh, ja, när man först tittar på filmerna så får man intrycket att eh, alla passagerare och sånt eh, befann sig i den lilla gondolen som var under luft, ja, under höljet ganska långt fram på den här cigarrformade strukturen. Mm. Men när man gräver lite djupare så, så enligt ritningarna så ska det finnas två däck, alltså ett A-däck och ett B-däck. Mm. Eh, och det ska finnas eh, utrymme för eh, att lasta saker. du har hytter för 60 mm. passagerare och 30 besättningsmän ungefär. Så det är ungefär 100 personer som ska husera på det här luftfartyget. Ja just det, för det, det, kan man ju se här när man går in och tittar på den här eh, sajten. Airships.net mm. Och så finns det där om, om Hindenburg och så finns det Interiors som jag tittar mm. på här nu. Och då kan man ju se liksom att ja, de här hytterna och det, de, de skulle alltså de skulle finnas inuti eh, liksom buken på den här eh, zeppelinaren då. Eh, mm. Och då måste det ju vara ett område då som, där, där kan det inte vara någon vätgas då, men då måste det väl vara vätgas precis utanför eftersom det är ju en del av, av zeppelinarkroppen va? Eller mm. man ska uttrycka det. Och så att, och, men de här eh, eh, hytterna och de flesta utrymmena där då, de skulle ju alltså vara insides då, alltså inga, inga fönster eller så. Ja, det skulle finnas fönster på promenaddäck. Eh, ja, just det. Några, sådana här så. vinklade fönster vinklade neråt liksom som mm. panoramafönster. Mm. Ja. Ja. Eh, och sen de här hytterna skulle, <clears throat> när jag tittar på olika filmer så är de utrustade med varm och kallvatten. Och det måste ju vara en väldig lyx på den tiden. För, för jag tror knappt man hade varm och kallvatten i vanliga hus då. Så nej, att, nej. Eh, och liksom... En eh, så här varmvattenberedare och sånt, den, eh, den eh, väger en del. Och alla här rörsystemen som man måste dra till alla hytter. Och sen har du, om man tittar på ritningen, så har du ett fullutrustat kök. Ja, just det. Det var exakt det jag tänkte på. Jag, jag satt och tittade här på några andra bilder och, och, och där var det liksom en, en kock som stod i ett fullt utrustat kök och, och, och grejade. Ja. Och ja. det får man ju förstå att jag menar, om det ska vara någon eh, första klass eh, res, resmetod det här liksom, ja då får man ju ha så man kan liksom eh, tillaga eh, riktigt bra och god mat då. Va? Och man får ju ha serveringspersonal och porslin och grejer. Va? Ja, Men ja. Man, man, kan ju tänka sig att det måste ju verkligen eh, eh packa på i vikten det också. Mm. Det, det, var ju väldigt mycket liksom. Precis som du säger, det är, det är kök och det är varm och kallvatten och det är massa hytter. Och sen en annan sak jag tänkte på, men du kanske skulle komma till det, men det var ju det att de kunde till och med frakta bilar med den här mm. Eh, Zeppelinaren. Mm. Man kunde ha med sig en bil om man ville, eller hur var det? Det finns ja, ju foton på det va? Den, eh, den sidan airships.net ja. så <clears throat> kan man hitta en bild där de hissar upp en bil i lastutrymmet. Så att, eh, och enligt sägnen då så ska zeppelinarna vara... Det var, det var en tävlan mellan eh, zeppelinare och flyg, eh, kommersiella flygplan med transatlantiska överflygningar. Och zeppelinarna slog då flygplanen genom att de hade en sån otrolig lyftkapacitet. Såna. Jaha, ja. Mm. Och men om man tittar på strukturen så är det hela den här aluminiumhöljet i sig måste ju väga väldigt mycket. Mm. Um, så, ja. Um, och sen har vi... Um, Men jag måste bara fråga dig Martin. Fanns det fler zeppelinare än Hindenburg som man hävdar då eh, hade över Atlanten-trafik? Eller? Mm. Ja, det fanns ju eh, systerfartyget, eller Graf Zeppelin var ju den största innan. Som Aha. Eh, tillverkades 1928 eh, för mig. Okej. Okay. Så att... Ja, där ser vi dem. Mm. Ja. Och zeppelinarna började flyga redan i början av 1900-talet. Mm. Och... Ja, jag har ju bland annat eh, spenderat lite tid att läsa en bok om eh, luftrappet Hindenburg av Michael M. Mooney. Mm. Eh, som beskriver eh, ja, olyckan Hindenburg och liksom olika zeppelinare som fanns innan. Och det är så här väldigt eh, osannolika historier om att, att eh, luftskepp gått under och så har piloten räddat sig genom att hoppa ut och och klamrat sig fast vid en fönsterbräda med fingrarna och sådana här saker. Liksom. Så att, eh, ja, okay. ja. Eh, Finns det några av de här gamla luftskeppen kvar? Liksom? Finns eh, den här Graf Zeppelin kvar eller har den förolyckats också? Jag tror inte det. det finns ju ett eh, museum i Friedrichshafen ja. som hade varit väldigt intressant att eh, åka och titta på. Men där jag har sett eh, på Youtube-filmer att de har eh, Hindenburgs interiör utställd i alla fall. Hur, hur det såg ut inne i, eh, i Hindenburg där. Mm. Så att... Mm. Och, men det man gjorde då, <clears throat> det var ju att man hade regelbunden atlant Atlantöverflygningstrafik. Och eh, när man tittar på eh, hur lång tid det behöver ta och eh, ta sig över Atlanten så kan man ju inte förutspå vädret eh, till den graden man behöver. Så att det kan ju hända då att man eh, måste passera genom ett eh, åskoväder. Och eh, om man då sitter i en eh, luftfarkost som är sprängfylld med eh, den mycket explosiva gasen eh, vätgas så, ja, det är ju knallgas eh, ja. kan man ju kalla det också. Ja. Det är väldigt lätthanterligt och brinner bra. Ja. ja, ja det testar man ju i kemin eh, ja, annat. Att, uh, den exploderar ju direkt. Ja. Uh, när man antänder minsta lilla gnista. Och uh, vi kunde säga att det, det fanns ju så här rökrum och sånt på Hindenburg också. Så att det var ju mycket ja, belysning och sånt där. Så det var ju mycket som kan sätta fyr på en på vätgasen där. Mm. Så... Men mm. man kan, kan man säga då Martin att det du, du ställer dig väldigt skeptisk till det är om det gick några zeppelinare i Atlantentrafik överhuvudtaget. För det känns mm. ganska märkligt att, att ta sig över Atlanten med en sån farkost. Mm. Ja. Precis. Så att... Eh, Ja, om man ser till, till olyckan där så eh, finns ju den också fångad på, på film. Ja, just det. Ja. Som väldigt många andra stora världshändelser också fångade på, på film av mm. en händelse. Seeing mm. is believing som det heter. Fast... Ja, precis. Ja. Uh, och där kan man ju se att uh, uh, att den dumpar barlast och den spiken bygger upp eh, stämningen. Att eh, nu kommer det hända någonting. Och sen så växlar man eh, bildframes precis när, när himlen börjar explodera. Mm. Så att man klipper flera omgångar. Och den börjar brinna i akten och faller också med akten neråt i, i marken. Och då kan man se att det faller små så svarta prickar från, från luftfartyget. Och eh, även när den lägger sig ner och börjar brinna så ser man att det springer ut eh, smart, svarta mm, prickar som ska föreställa människor. Då. Men om man tänker sig liksom storleken på den här så hur är det möjligt att eh, vad säger de, 60 av de 100 som var ombord överlever? Mm. Det är för mig en gåta. Ja, eh, just det. För de, dels så har du ju då, om det skulle vara en verklig olycka, så har du ju den eh, vätgasen som brinner. Ja, och sen så om du inte dör av det så, eh, så dör du av att du faller från en väldigt hög höjd. Ja. Eh, om inte annat. Och eh, själva antändningsförloppet är också sånt att det, det brin, börjar ju brinna så tar det kanske 30 sekunder eller något sånt där innan hela är upprunnen. Men brinner verkligen vätgas på det sättet? För de de filmer och de upplevelser som jag har i verkliga livet är ju att, eh, att vätgas exploderar på ett ögonblick. Ja. Så att... Eh, mm. Ja, det kan man fråga sig. Mm. Ja. Och eh, sen även om man kollar på videomaterialet så... Mm, så när man ser Hindenburg så, ofta så ser man inte de här fönstren som man ser på ritningarna och även på så här filmer när det är närbilder på eller inifrån Hindenburg så ser man att det är så här eh, eh ja, fönster. Men när man mm. ser det utifrån så finns inte de fönstren där när man tittar efter dem. Så det är en sån här eh, grej som eh, också eh, är lite konstig. Ja. Ja, jag sitter mm. och tittar på några bilder här men... Eh, nej, det, det Ja, man ser, man, ser, man ser något streck liksom i främre delen. Mm. Någon liksom utskjutande grej. Mm. Eh, ja. Och sen uh, om man ser fotografier och sånt i den boken jag köpte så har du ju också att eh, det var stora folksamlingar och så är det Zeppelinan ovanför fast det är ingen som eh, tittar på Zeppelinan eller tittar upp i luften utan alla tittar rakt fram. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, så att liksom det är som att det inte är någonting att se där uppe i luften. Att det är, det är inklippt helt enkelt. Mm. Så att... Eh, och, ja, man ser ju att eh, bilder, bilder, vissa bilder är fotomontage och så också. Mm. Mm. Ja, nej, de var ju väldigt duktiga på och, och, de har ju varit väldigt duktiga på att göra trickfilmning och, och eh, effekter långt mm. innan man, man gör allting digitalt som man gör idag. Det, det finns ju från från filmens barndom, eh, liksom när sån här rörlig film, så, så är det någon eh, Ja, det är väl någon fransman eller vad det är. Han, han tar av sig huvudet och sätter det på bordet. Mm. Och så <laughs> så att de var ju väldigt duktiga så att man ska ju inte tro att bara för att filmerna är gamla att de inte eh, kunde göra mycket eh, trickfilmningar. Och, och någonting som de jobbar med förr i tiden det var ju miniatyrer och mindre modeller och det kan man få se väldigt eh, realistiskt ut. Mm. Eh, så. Ja, verkligen. Ja. Så. Ja, så mm. vad, vad är domslutet här då vad det gäller Hindenburg? Är det hoax eller är det... Ja, jag är ytterst tveksam eh, till att det skett så som de Påstår i alla fall. Ja. Eh, men sen så kan man fråga sig hur, eh, hur har de gjort istället då? För har man eh, så här regelbundna Atlantöverflygningar och hur har man lurat dåtidens befolkning att, att existera? Att man kan ju ha haft miniatyrer av zeppelinare om man spekulerar lite. Fast skulle man behöva ha det? Eller liksom tänkte så här att du, du ser på... Jag menar, du, du bor i, i New York. Där de här zeppelinarna skulle ha flugit då. Och så mm. landar de någonstans i, vad, vad stod det? Eh, vad hade den sin... Sin mooring point eller vad de kallar det för. Eh, mm. Ja, det var någonstans utanför uh, New Jersey. Mm skulle den eh, ha som hemma, eller liksom där den stannade på USA då. Att, jag menar om man, om man gick på bio på den tiden och tittade på sådana här journalfilmer och fick se den här Hindenburg, man tyckte det var helt fantastiskt men man kanske inte reflekterar över så mycket att jag har ju aldrig sett den här eller jag har aldrig träffat någon som verkligen har åkt med den här. Mm. Men jag har ju sett det på eh, på biografen här att det finns. Liksom. Eller att den mm. finns. Så att, jag menar, man, man, det, det kan mycket väl vara så att man inte uh, behövde förstärka det här på något sätt. Liksom, eller göra någon, någon, någon hitta på någonting uh, som, som skapade vittnen och så. Utan det behövde man kanske helt enkelt inte göra. Ja. Jag, drar, jag drar väl lite paralleller också med eh, 9-11 eh, som vi har pratat väldigt mycket om i det här programmet. Och, och det tycker jag att vi, det, det, är bra att vi gör för det förtjänar att upprepas. Men, men eh, eh jag menar, tittar man på filmmaterialet där och, och gör de analyser som, som Simon Schack har gjort i sin, sin film September Clues så eh, eh konstaterar ju han och, och, det kan man ju se när man får det. Jag är ju inte så bra på att se sånt här. Eh, film, filmtricks och, och eh, anomalier eller motsägelser i, i filmsekvenser. Men när man får det utpekat för sig då, då står det ju klart för en att de här filmerna från den dagen de kan orimligen ha varit, ha, ha liksom, det, det, det kan inte vara så att man filmar en verklig händelse. Nej. För att plan befinner sig på olika ställen som, som ska vara samma plan och så vidare. Va? Och då kommer mm. man ju sen fram till det att nej, allt filmmaterial är fabricerat. Alla de här eh, upprörda brandmännen och, och eh, efterlevande av, av personer som sägs ha omkommit, de är skådespelare. Så att hela, hela historien är rakt igenom ett mediahoax. Mm. Eh. Och, och den här eh, Hindenburgolyckan så finns det ju filmmaterial från flera olika vinklar också. Och det är liksom 1937, eh, hur många videokameror hade de med ljudupptagning också då? Ja just det, nej de måste ju verkligen ha, ha otroligt många kameror på plats av en händelse och kunnat skildra den här olyckan så mm. väldigt detaljerat då som man kunde göra. Ja det är också en sån här grej. Mm. Men det var mm. väl kanske någonstans vid den här tidpunkten som de här som, som, som sysslar med det här kanske insåg eh, den saken som, som eh, ja, det receptet de har upprepat och det är väl det att nej, vi kan skapa verklighet i media. Vi behöver inte använda oss av någonting annat utan, utan är vi bara tillräckligt eh, övertygande och, och ihärdiga att etablera saker och ting i media så, så blir det verklighet liksom. Mm. Vi... Men där har man, har man också gjort en exit att eh, liksom 1937 så kunde man bygga dessa vidunder som var väldigt säkra, hade flugit eh, utan olyckor eh, eh under lång tid som man då. Så var det ju den här olyckan som gjorde att man, eh, man la ner zeppelinertrafiken. Eh, trafiken Mm. Men liksom, varför har man då inte <clears throat> återupptagit den efter? Ifall de var så formidabla flygfarkoster. Ja. Mm. kan man ju fråga sig. Mm. Mm. Ja, just det. Och sen det här med, <clears throat> med vätgas, eller flyga med, en, med ett fartyg som luftfartyg som är lättare än luft. Så hade den ju vatten som ballast också. Ja, just det, ja. det. Och det kan man ju se här vid den här eh, olyckan då att innan så dumpar de eh, vatten. Mm. Eh. Men det måste ju vara ytterst känsligt då, om det skulle falla under eh, minusgraden någon gång. Ja, just det. Det har du rätt i också. Ja, då fryser vattnet för dem. Mm. Och sen har du det här att, eh, att gasens lyftkapacitet förändras ju med den omgivande temperaturen också. Och eh, om det regnar så, <clears throat> så blir hela helget blött. Så att då tynger det ju ner farkosten. Så att då måste man ju eh, släppa ballast på något sätt. Och när den torkar så, så då liksom gör man ju av med ganska mycket gas då, om man ska tänka sig att det eh, fungerar på det sättet som de säger. Mm. Och ja, vad gör man av all, alla sopor och um, vad heter det? avlopp och sådana saker ja, eh, som måste finnas. <laughs> Kroppsliga <laughs> funktioner. Ja, ja men det är liksom... Eh, ja. Eh, ja. Och sen... Nej, det, det, det, blir ju det blir väldigt märkligt när man liksom börjar plocka isär saker på det sättet. Och det är ju, det är ju samma sak med månresorna och, och, och rymdstationen. Man kan ju också... Den, den påstådda ISS och sådär då. Man kan ju också Eh, titta på de sakerna ifrån det, här, ifrån det perspektivet och då blir det också väldigt eh, eh, svårt att få ihop det. Mm. Och sen så eh, tidigare än Hindenburg, alltså under första världskriget så användes ju de som eh, och släppte bomber sa man Ja. Eh, men liksom en sån stor luftfarkost måste ju vara ett jättelätt mål för markartilleri och så. Skjuta ner Speciellt om den är fylld av vätgas. Ja, ja just det. Det måste ju vara ja. ett ljus i taget. Ja, det, det är ju, ja. Eh, jag menar, jag tänker, eh, när man gjorde lumpen så fanns det ju spårljusammunition och då laddade man med eh, var femte patron eller någonting så att det skulle vara mm. lättare mm. att se. Mm. Vad man sköt om man sköt med, med k-pist eller, eller vad säger jag, kulsprut, eh, KSP'n. Mm. Eh, och Eh, ja, spårljus har väl antagligen funnits i alla tider. Det är ju ingen, ingen särskilt eh, komplicerad... Det är väl lite fosfor längst bak i kulan. Mm. Mm. Som, som antänds av, av mynningsflamman. Och det hade ju varit underbart att, att sitta och köra prickskytte med spårljusammunition <laughs> på zeppelinare. Vilken jackpot liksom. Ja, ja. Det är liksom, eh, men man framställer ju Zeppelina då som ett äh, skräckinjagande vapen som äh, stealthbombade städer och sådär. Ja. Så att, det hade ju också en sån här skräcksyfte precis som uppskjutningen av Sputnik hade då. Ja, ja just det. Ja. Att man kunde kärnvapenbestycka den sa man ju då. Alltså det sa man? Att man kunde kärnvapenbestycka Zeppelina alltså? Nej, men uh, Sputnik. Jaha, alltså Sputnik. Ja, eh, just det. Ja, det har du rätt i. Ja, just det. Man, det, det, det, det, sa man på den tiden, ja. Precis. Mm. Det här var ju innan det då. Mm. Ja, mm. nej, och jag sitter här och tittar på den här eh, eh airships.net. Det var ju en fantastisk sida. Och man kan ju gå in där och titta på, det finns i rubrikerna, där, så finns det The First Zeppelins. Mm. Och där tycker jag mig se vad jag skulle kunna tänka mig är riktiga eh, zeppelinare. Det vill mm. säga lite primitiva korvar. Mm. Eh, sådär va. De verkar inte vara något särskilt. Mm. Och där de sitter under eh, själva gondolen då? Ja, precis. Så att de där var nog säkert riktiga. Och det är väl som alla de här lögnerna att de, de har ju en, eh, en, en portion av sanning i sig då va? Som, man, som man bygger vidare på. Mm. Förmodligen va? Precis. Eh, ja, ja intressant. Mm. Och <clears throat> det finns ju en... en eh, man, man, ska väl inte hålla på egentligen och spekulera för mycket men, men, men man gör väl gärna det för, för, för man, är, man är ju sån till naturen. Men jag mm. menar, vi har ju pratat om det här med, med eh, de här kära rymdraketerna Mm. Eh, och eh, jag menar, man kan, ju, man kan ju konstatera som vi har gjort i tidigare program att, att det är inte fysiskt möjligt för raketer att, att fungera i ett vakuum så att, att man skulle kunna använda dem till att skicka upp någonting i omloppsbanan då. Det är ju tämligen orimligt. Mm. Men sen kan man ju se på de här filmerna från de här fantastiska uppskjutningarna att det är ju något stort majestät faktiskt som långsamt och graciöst stiger mot skyn. Va? Mm. Eh, och eh, det som är lite märkligt med de, med de här eh, rymdraketerna då, det är ju som sagt att de stiger väldigt långsamt i cykelhastighet. Eh, har, som, som jag minns att Simon uttryckte det, bicycle speed. Mm. Och som sagt, vill man spekulera lite, vill man gå lite eh, utanför, eh, eller ja, jag som sagt spekulerar, man skulle kunna tänka sig att det här, det vi ser där, det är vätgasballonger som man har ställt på högkant. Och sen så har man satt en liten raketmotor i botten. Och då mm. skulle mm. man ju alltså, eh, då skulle man ju få någonting som stiger långsamt och graciöst. Och sen mm. så skulle man också få någonting som kan explodera väldigt spektakulärt om man, om man skulle önska att det hände. Det vill säga man vill ha någon, någon rejäl eh, sån här snygg eh, olycka som blir en jättelik eldboll och det har man ju sett att, att många raketer har ju eh, de här rymdraketerna har ju exploderat då vid startrampen eller när de varit en bit på väg upp och sen så har vi ju den eh, allra eh, mest kända olyckan med en rymdfarkost och det är den här Challenger-olyckan. Mm. Jag har inte pratat så mycket om den, va? Har vi gjort det? Jo, jo just det. Vi var inne på det med, med, med det här eh, eh, anmärkningsvärda att eh, man har hittat eh, vad, vad, vad, var det? Sex eh, besättningsmän eller mm. besättningspersoner, mm. både kvinnor och män, från, från eh, Eh, som, som ju ska ha omkommit i den olyckan då, men det finns ett, de, de finns alltså, de är bildidentiska eller doppelgangers med de här mm. personerna då. Och det, det förefaller också väldigt, väldigt märkligt att det skulle mm. vara så för att jag menar, det är ju det här med att man adderar sannolikheter va. Och sannolikheten att det ska finnas en dubbelgångare till någon är ju ganska liten. Och sen så får man då addera den låga sannolikheten sex gånger då för att <laughs> komma fram till att det finns sex stycken av en, en, en eh, lite NASA-besättning då som man råkar ha mm. eh, dubbelgångare, personer som är väldigt lika dem själva. Mm. Ja. En annan sak med det här Hindenburg som liknar de andra det är det här eh, spekulationerna i vad det var som egentligen hände. Mm. Att eh, hur olyckan gick till. För det ja. finns ju teorier om att det var ett sabotage. Aha. Och sen så att den nu, eh, skulle träffas ja. av, av blixten och ja. att eh, branden startades av statisk elektricitet. Ah. Um, ja, det finns ju hur, hur många olika teorier som helst där också. Ja, um, ja men det är väldigt tänkte... intressant. Det, det kände inte jag alls till, till, att det var så. Men det där är ju ett väldigt... Uh, det, det, är ju ett tankeknep som jag tycker mig se att de, de använder sig av väldigt mycket. Och det är mm. just det här att när det är en sån här helt igenom eh, fejkad sak som man misstänker då eh, som, som eh, 9-11 och, och, vi kan ta eh, Kennedy-mordet till exempel då också. Och då mm. florerar det massvis med konspirationsteorier kring de här sakerna. Men alla konspirationsteorierna, de, de har en sak gemensamt och det var att, någon, att det verkligen hände. va? Mm. Att de mm-hmm. här eh, skyskraporna rasade ner framför rullande tv-kameror. Att, att eh, presidenten JFK, att han blev skjuten framför mm. rullande tv-kameror. Och, och, på så sätt så befäster man ju eh, den här företeelsen då. Liksom. Men, men, man säger bara att ja, visst det hände, men det hände inte eh, så som eh, man tror att det gör enligt den officiella versionen då. Mm. Och då är det alltså mm. samma mönster i, i Hindenburg då, alltså att, att eh, ja, mm. är jätteintressant. Precis. Jag sitter och tittar på bilder här, liksom, att den brinner ju Eh, ljusan låga och så är den eh, ungefär två stycken av sin diameter ovanför marken. Så den, då är det liksom den lägsta punkten på själva luftfartyget är 80 meter över marken och så brinner mer än halva skeppet. Mm. Och det, från den höjden är det ju omöjligt att överleva. Så att eh, när den dunsar i marken om det skulle vara en verklig händelse så, så är man ju ganska så, eh, så bränd. Ja. Eh. Då, de måste ha haft väldigt eh, tjocka kläder på sig eller någonting då? Eller hur ska man mm, uttrycka det? Ja. De, de, de kraschar i ett fullständigt övertänt luftskepp från 80 meter ner i mm. backen. Mm. Mm. Och mer än hälften överlever. Mm. Precis. Ja. Okay. Eh, och eh, ja, tittar man på bilder från han eh, Zeppelin himself så har han ju handen under eh, rocken precis som så många andra historiska figurer. Jaha. Eh, och det, <laughs> det är en stark indikation på att man tillhör något eh, frimurerisällskap. Mm. Så... Ja, vem var det som började med det där med handen under rocken? Var det Napoleon? Han är ju mest känd för det, men han kanske inte var mm. först. Ja, jag, inte, man, jag tycker man kan se ganska många stora världsledare som står med handen under rocken. Ja. Så... Eh. Ja, jag har inte mm. tänkt så mycket på det, men så kanske det är. Ja. Ja, ha, ja. men eh, nej, väldigt intressant och eh, som sagt roligt att du har tagit dig tid och eh, titta på det här med dina eh, fackkunskaper också då om, om eh, luftskepp och hur det går till. För det är ofta lättare att, eh, att se och förstå saker när man har, när man har lite eh, kännedom om det. Ja, och jag vet att saker och ting väger liksom. Och, och dessutom man ska få stabilitet, till exempel om du ska montera de här och väger de 1500 kilo tunga motorerna i sköljet så måste du ha en ram som håller för momentet för de här motorerna sen när de sticker ut från själva luftkroppen och då, då kan du inte ha eh, jättelätt material till det. Nej. Sen du måste ju liksom staga upp det. Allting måste ju bära, konstruktionen måste ju bära alla delar i sig också. Då, då måste ju eh, du dimensionera för det och det innebär att eh, det blir en stor vikt. Mm. Ja, intressant. Jag, jag, jag, tänker tillbaka på för, ja det var väl drygt ett år sedan nu eller två år sedan när jag började bli, när jag började förstå de här sakerna. Och, och, och man, man gick ju från klarhet till klarhet och jag tror att när jag träffade dig Martin så då, mm. då var jag ju lurig på månlandningarna då. Det hade jag ju förstått liksom att, och, och tittat på de här filmerna och kunnat konstatera att nej, det hade nog aldrig hänt. Men jag var ju fortfarande där att men, men, men rymdstationen och det måste ju vara verkligt naturligtvis. Mm. Det hade man ju liksom inte någon tanke på att kunna ifrågasätta. Men, men så, så träffade dig och vi började prata om det där och du sa det där, ja men det är nog inte så säkert att eh, ISS finns heller och så. men mm. vad säger du? Nu, nu går du för långt Martin. Mm. Och så, och så började, du, började vi titta lite på de här filmerna och så att Ja, men förmodligen är det så, så det, de här rymdscenerna när de är utanför rymdstationen och gör saker, då mm. är de nog under vatten sådär. Att de har klart mm. vatten och starkt ljus. Och, och, och, och, det är ju så att de övar i de här eh, polerna då va. Mm. Och det tyckte jag ju lät Nej, det kunde jag ju inte ifrågasätta, men, men samtidigt så, ja, jag får väl ta en titt på det här också då, jag, även om det verkar väldigt orimligt att ifrågasätta det här. Och så satte jag mig själv hemma och började titta på de här eh, eh, astronautfilmerna då, när de, när de gör massa spännande saker. Eh, bland annat det, de bevingade orden That is the wrong bolt, Christer. Mm. Oh, of mhm. course it is. Titta lite på de här <laughs> filmerna. Och då är det ju så att jag har ju hållit på väldigt mycket med dykning. Ja. Jag har ju varit dykintresserad många år och jag, jag vet liksom hur det elementet fungerar och hur det, hur det ser ut när man rör sig i vatten med en, en eh, en torrdräkt, man har ju luft i den och luften håller på att vandra lite fram och tillbaka och det kan vara lite problem att hitta sin avvägning och fötterna åker gärna upp och sådär. Va? Och när mm. jag började titta på de här filmerna med de ögonen, ja då såg jag ju direkt. Mm. Ja, visst. de är ju under vatten. Det ser mm. man ju. Ja. Ah. jo, precis. Ja. Att, eh, nej, men det är ju deras främsta vapen, det är ju media och eh, Ehm, det är liksom eh, ett litet gäng människor som har eh, enorm makt och vill utöka eh, makten. Och det kan vi ju se i alla företeelser i samhället nu med, med alla multinationella företag som vill veta mer och mer detaljer om ens liv och kontantlöst samhälle som kommer fram. Mm. Där all, allting mm. man gör, alla interaktioner med människor ska vara spårbara. Ja. Ehm. Men man får ju också vara medveten om det att det som pågår här, det är ju... Dels är, det är ju en psykologisk krigsföring som, mm. som främst förs via media. Och det är också så att de här lögnerna, de, de är väldigt liksom... Eh, nu sa jag liksom igen, jag måste sluta med det. Men hur som mm. helst. Mm. <laughs> de här lögnerna, de är väldigt eh, eh, avancerat konstruerade. Och, och de vet att, att, att människor ifrågasätter dem. Och, och som, som jag har sagt någon gång tidigare tror jag att det viktigaste att tänka på när man förstår att man har blivit lurad, det är att försöka att, även om det är svårt, men det är att, att försöka att inte bli lurad igen. Att Det mm. blir lätt sådär att när man, när man eh, förstår de här sakerna, då vill man väldigt gärna hitta förklaringar och då finns det eh, övertygande, eh, frestande förklaringar utlagda som små brödsmulor. Olika sådana här, eh, som jag brukar kalla dem för, konstruerade konspirationsteorier. Då. Mm. Då hamnar man lätt i de här honungsburkarna och så tänker man, ja men så här är det, så det, här är, det här är det de tänker sig. Och, mm. och ja, och man, får, man får nog vara liksom väldigt ödmjuk och försiktig i det. Men det man kan säga i alla fall, det är ju just det här att media är en patologisk lögnare och har varit så sen, ja man kan väl säga sen den uppfanns tror jag. Ja. Och de här lögnerna de är väldigt avancerade och väldigt stora. Och de går in i varandra framförallt. Så de eh, går det, är många, ja. det blir så här, ska man börja gräva i det här så på allvar och verkligen vilja komma till sanningen så måste man ju överge allt vad man tidigare trodde att man visste. Man måste nollställa sig själv fullständigt. Ja. Från den kunskap man trodde sig ja. ha från, eh, från media och historiska händelser och sådär. Ja. Och börja om från början helt enkelt. Ja och det... det... är ju väldigt, väldigt svårt att göra det för många har ju sin expertis där och liksom, det här området kan ju jag minsann liksom. Det är, jag har inte kunnat bli lurad i alla år. Nej. Men liksom, eh, det är ju uppenbarligen många som har sin profession och har blivit lurade i alla år. Ja. Så att, eh, Mm. Nej, och det är väl ett väldigt medvetet grepp också det här att alla de här lögnerna de hakar i varandra. För att då mm. blir ju det en en, en, det blir ju våran verklighet. Och då blir det så att ska vi ifrågasätta en del av de här lögnerna, då faller allt det andra också. Mm. Och då kan vi inte göra det, för att det där är för stor del av våran verklighet. Eller då måste vi liksom, eh, då måste vi eh, förkasta så mycket. Mm. Så att ju större lögnen är, desto effektivare är den. Och de, mm. de har ju vävt de här lögnerna i, i, eh, i decennier nu. Så att det, ja. Det, ja. Och sen så vet man ju att utnyttja människans flockbeteende. Att man, eh, det har ju varit en uråldrig överlevnadsinstinkt att man vill tillhöra en flock. Och att liksom, kommer man då utanför flocken eller det som alla andra tror så kan man lätt bli utstött. Och det, ja. det händer ju uppenbarligen med sådana som, som liksom börjar tänka lite utanför boxen och, och liksom är, börjar bli lite obekväma. Så. Ja. Eh, så det är också en sån att många kanske anar att det, att det är någonting lut där ute men att de, de, vågar inte gå steget för att de vet att det kan innebära sociala konsekvenser att göra det. Mm. Eh, ja, och så sen, så, sen så är det ju också, det där är ju också en, en, en eh, psykologisk eh, operation eller en, en historia som, som, som de väldigt gärna för, för fram. Det finns ju många artiklar man kan läsa om om, om stackars eh, oftast medelålders vita män då av någon anledning, jag vet inte varför, men mm. som, som ramlar in på det här med konspirationsteorier och så, och så börjar de tro på det. Och eh, till slut så lämnar eh, deras fru och deras barn, dem för de står inte ut längre och, och, och de blir olyckliga och ensamma. Eh, och sen begår de väl självmord till slut, eh, oftast då. Så att, mm. det, det, ska man, man ska känna lite det här också. Att nej, nej, man ska inte gå dit. Det är otäckt. Va? Det, det är mm. inte bra. Nej, håll er borta. Precis. Mm-hmm. Men det är ju det som är det formidala vapnet också. Att, eh, liksom de som eh, ligger bakom det här, de har ju ypperliga kunskaper i mänskliga psyket och hur man påverkar människor i grupp. Då. Eh, ja, ja, det här, är ju, det här är ju deras profession mm. säga. Det är att smida lögner som, ja. som, eh, som människor faller för. Och det är de väldigt duktiga på. Ja. Eh, det ser vi ju. Och, och sen också lite det här med media. Alltså jag, jag, jag tänker på det att eh, de är ju, alltså media för mig, det, det, det var som jag sa någon gång, det, det är nästan som att betrakta som ett, ett, ett sånt här barn som är pocket, som är så, vill ha så mycket uppmärksamhet. Va? Så mm. De är beredda för att göra vad som helst för att få uppmärksamhet. Och de, de, de, de kan hitta på vad som helst bara för att vi ska eh, lägga märke till dem. Då, för att vi ska ge dem mm. uppmärksamhet. Mm. Det är det som är så viktigt. Va? Och de hittar ju de här knapparna som, som får oss att, att eh, stanna till och titta dit. Va? Och, och, mm. och sådana väldigt effektiva saker, det är ju liksom det här med ond, bråd död, Eh, sex eh, mm. och, och så under att, mm. att, mm-hmm. man kan åka ut i rymden och, och, och sådana här fantastiska saker va? Mm. Så att de hittar... Men, eh, det, det, där kräver ju eh, mer och mer expertis nu liksom för att folk blir mer och mer avtrubbade eftersom ja, i början så var det ju lätt att fånga människors uppmärksamhet liksom när en, någon telefonförsäljare ringde till Agda, så liksom tyckte hon det var ja. bara trevligt. Åh, ringer du mig? Så här, liksom. Men sen så efter att ha blivit lurad några gånger så liksom börjar man ju utforma någon form av eh, agg mot det här. Liksom att eh, ja. börja bli lite mer ifrågasättande och så. Ja. För, eh, för det har man inte behövt vara tidigare eh, ifrågasättande så. För att det är ingen som har lurat någon och, och sådär. Men det är liksom så gränserna flyttas hela tiden så att folk blir mer och mer avtrubbade och deras mm. Eh, tröskel för när de ska reagera den liksom eh, ja, man blir matad med liksom våld och död och sånt hela dagarna så att man rycker ju bara på axlarna till slut eh, för att liksom, man kan inte tycka synd om hela världen eh, om, om man vill fortsätta leva ett drägligt liv då. Nej, eh, Nej precis. De... Så, så, det är ju tragiskt att liksom när, när det verkligen händer någonting då så, så är ju fortfarande människor i det här zombie-modet som de <laughs> har kommit in i. Ja. Så att, eh, det är ju lite läskigt i sig då liksom att eh, när, när hjälpen väl behövs ändå så kanske det inte kommer någon. Nej, Nej det, det, det är en oroväckande utveckling och, och det här med media det är väl som den här pojken som som ropar varg va? Att, mm. Eh, nej, för jag är ju sån. Det, det, det kan jag villigt erkänna att jag, jag menar, jag följer inte med i nyhetsflödet längre och det är väldigt skönt. Jag, mm. jag, för att i och med att man har sett så mycket, alltså varenda sån här stor händelse nästan som man har grävt i då, mm. har man kunnat konstatera att nej, det där eh, det var inte riktigt sant det heller och då, då blir man ju så att man, nej då då bryr man sig inte. Eller man, jag, jag menar, jag, visst, det är mycket saker som händer i nyheterna som inte jag... Jag kan inte säga om det har hänt eller inte. För att jag har inte tittat närmare på det. Men mm. jag tycker mig se mycket tecken på att eh, det verkar fabricerade saker. Och sen är det ju som sagt att det, media, de är en patologisk lögnare. De tillverkar sina egna nyheter. Kan man väl säga. Det är väl en, en mm. Eh, ett sätt att beskriva det. Och då Nej. Uh... Och det är ju inte ett verktyg för, som de säger då, att det media granskar makten åt folket utan det är ju snarare så att media granskar folket åt makten. Det är ju det som folk måste börja förstå. Ja. Att de liksom, eh, det här Robert Aschberg, han åker hem till liksom vanliga medborgare och trycker upp en mikrofon eh, i ansiktet på dem Eh, och hänger ut dem med namn och bild eh, Hon har skrivit eh, kommentarer anonymt på nätet och sen så pixlar man ju grova våldsbrottslingar och sådär så det blir ett så här, enormt hyckleri liksom. Vilka är det man försöker skydda egentligen liksom? Att, ja. eh, nej, nej, precis. Och det, när du nämner det, jag, jag kommer att tänka på det. Jag, <clears throat> jag har precis lyssnat igenom det, det, det, senaste avsnittet av, det finns en, en Eh, engelsk podcast som är kopplad till det här Clues Forum som heter The Clues Chronicle. Mm. Och jag lyssnade precis på det senaste avsnittet där och de har, de har gått över till någon slags mastodontformat nu så att de, det, det, är fem timmar långt va, som man har att göra. Mm. Jaha. <laughs> Men ja, eh, jag, jag, tycker det var, det var väldigt ja, det är väldigt bra och, det är inte så, och de har, har eh, eh väldigt bra ljudkvalitet här nu och de är duktiga på att prata. Men jag bara tänkte på när du berättade om detta, det, det kom upp ett sånt roligt begrepp i det programmet och det var någon som beskrev, han betecknade någonting som simulated accountability och på svenska mm. skulle det ungefär kunna bli simulerat ansvar. Och mm. Det han menade med det var att titt som tätt så dyker det upp i media en, en eh, politiker eller maktperson eh, som eh, åker dit för någonting. Va? Han, mm. han, han, eller hon ställs till svars för något. Va? Det kan vara en sexskandal eller det kan vara någon mutskandal eller någonting. Va? Mm. Och det menar han på då, det är liksom för att vi ska känna att jo, men de här, eh, de, de granskas allt, de här eh, höjdarna liksom. Eh, och, mm. och sköter de sig inte så åker de dit va. Så att vi ska mm. känna det, så att vi ska tycka att ja, nej men det är, det, det här eh, det funkar systemet liksom. Vi har eh, media som, som granskar de här människorna så att, eh, jajamän. Mm. Och det, det, det, det tycker jag man ser också. Ja. Men sen går det några år och så är de tillbaka på banan igen liksom. Ja, ja visst. Och det är ju inte alls säkert att det har hänt någonting överhuvudtaget utan att det här har ju varit ett skådespel som de väl mm. har varit med på då. Kan mm. det ju mycket väl vara va? Ja. Ja, det kan, vi, vi vet ju inte. Nej, men största sannolikhet eh, är det något sånt. Ja. Eh, de ja. utspelar sig nu med MeToo-kampanjen att eh, den ena efter den andra faller liksom för saker som är jättegamla. Och så, men liksom, om de fortfarande är kvar på deras högt betalda <clears throat> arbetslista så ingår kanske det arbetsuppgifterna att vara med om en sån shitstorm ibland. Mm. Mm. Nej, vi vet ju, vi vet, vi måste ju vara liksom, vi vet ju väldigt lite om vad som egentligen händer. Vi får ju svampbehandlingen, som jag brukar säga, att de, de håller oss i mörkret och de matar oss med skit. Va? Mm. Så, så går det till. Mm, precis. Men, ja. Nej, och jag tänkte på det, en, en, en sån här eh, simulerat eh, ansvar eller eh, som jag tänkte på nu också, det är den här Macchiarini, eller Macchiarini, eller vad heter han? Det, det, var ju någon läkare som, eh, en kirurg som gick bärsärk på Karolinska institutet eller vad det var och opererade in eh, plaststrupar i människor så att de dog som flugor. Har du hört talas om mm. den? Eh? Nej, nej. Nej, men det, det har varit en, en, en stor händelse i medicinkretsar kan man väl säga. Eller, och, men där har man ju äntligen då kommit till rätta med den här skandalen och man sparkade hela Karolinska styrelse med anledning mm. av detta. Då. Så att nu har, har rättvisa skipats och, och vi ska förstå att, att eh, medicinen fungerar. Mm. Men eh, och då kan jag ju liksom osökt komma, in, osökt komma in på vad vi tänkte att nästa avsnitt skulle handla om. För att då skulle jag ju eh, prata lite om det här med medicin och hälsa och nutrition och Mm. Hur eh, jag tror att saker och ting egentligen ligger till där och eh, det ligger ju långt ifrån eh, den bild som man presenterar inom den medicinska vetenskapen och i media. Mm. Men det är ju samma princip där som allt annat. Tror jag att det läkemedelsindustrin är ju vinstdrivande företag som alla andra så att de vill ju ha återkommande kunder och det skapar man inte genom att lösa deras problem utan man, eh, man eh, behöver ge dem mediciner som de blir lite beroende av och så håller de lagom sjuka så att de behöver ha, det, ha dem igen. Liksom. Ja, mm. Eh, men där är jag lite sådär, jag är lite lurig på det där för att jag, jag kan se lite det här med att vi har en, en en girig läkemedelsindustri som är beredd att eh, tumma på sanningen för att sälja sina piller. Det kan jag se lite som den lilla lögnen eller den konstruerade lögnen. För det är ju faktiskt så att det finns ju några som äger de här läkemedelsbolagen. Mm. Och det är väl inte orimligt att anta att det är samma personer som äger media. Nej. Och att det är samma personer som äger vårt globala monetära system. Mm. Och med hjälp av de här sakerna så äger de våra samhällsinstitutioner och kan styra lite, precis ungefär som de vill med sina osynliga händer. Mm. Så, eh, ja. Så, så, så det här att just att det skulle vara läkemedelsbolagen bara, ja. Det... Mm. Ja. Ja, men det men, blir intressant. Där ja. är ju du lite mer insatt än vad jag är. Ja. Eh, den jo, biten. det är jag ju. Så att, eh, och jag, jag ska försöka och, och ehm, eh, ta upp jag ska försöka förbereda mig. Jag har ju tittat på det här med medicin i, i eh, sex år, blir det väl nu. Mm. Mm. Och det har varit väldigt intressant. Mm. Och jag visste ju ingenting om det från början. Eller jag, jag visste väl en del sådär, men Eh, nej, som sagt, det var väldigt, väldigt intressant och, och <clears throat> jag tror att det som skiljer mig från mitt sätt att titta på medicin om man jämför med en, en läkare, för de går ju också i sådär 5-6 år mm. och läser. Men det det där handlar mest om det är väl att lära sig eh, alla latinska namn på vår anatomi och, och lite sådana här saker. Va? Det är väldigt mm. mycket, väldigt, väldigt mycket korvstoppning. Och det är ju en slags hjärntvättning och indoktrinering. Och det säger ju väldigt många läkare också att, att uh, det, ja, man, man blir liksom... ja, för eh, som läkare så blir du förmodligen specialist uh, sen och, och liksom vad du för... Uh, för nytta av att kunna alla latinska namn på varenda ben och ja, muskelvävnad. Nej, och nej, precis. Vad har man för användning av den liksom? kunskapen egentligen då? Men, men jag ska inte säga alltså inget, inget ont om läkare. Det, det är, eh, de flesta är hedliga och hårt arbetande människor, men de har fått lära sig saker som kanske inte riktigt eh, är så riktigt som de tror att det är, men eftersom man får det presenterat för sig som att så här ligger det till. Va? Men det mm. har ju varit roligt för mig för jag har ju liksom kunnat titta på det här lite mer utifrån och liksom verkligen kunnat titta på de här... Alltså jag har ju velat försöka förstå hur kroppen fungerar rent liksom konkret och hur hänger de här olika Eh, biologiska processerna som vi har i oss ihop. Liksom. Vad, är, vad är kolesterol och vad är hormoner som insulin och glukagon och så vidare. Va? Det, fin det finns väldigt mycket och det är ju ett, det är ju ett avancerat system men när man, när, man börjar när man har tittat på det ett tag så börjar man ju förstå hur, hur det funkar och sen så är det väldigt intressant också på det sättet att man kan ju eh, experimentera en del på sig själv i alla fall vad det gäller kost och så. Och, mm. och, och, lägga om sin kost och se, ja, gör det någon skillnad liksom? Om man, mm. om man mm. gör på det ena eller andra sättet. Så, ja. Mm. mm. så det var en liten eh, teaser inför uh, nästa gång då, när det nu ja. blir. Ja. Mm. <laughs> Men uh, vi känner oss ganska klara här uh, med Ja, det gör vi. Och uh, tack så hemskt mycket Martin för den här genomgången. Det var väldigt intressant. Ja, och, tack själv. Du Ja. Det har varit en eh, bra bisittare. Jag hoppas att det var till belåtenhet för eh, lyssnarna också. Så lägger jag in lite eh, historiskt material om Hindenburg lite före och lite efter som, som vanligt. Så att man får lite kontext i vad som, vad som påstås i, i mainstream-media då. Ja, det låter mm. utmärkt. Ja, ja, tack ska du ha Martin okay. och tack ja. ni som har lyssnat. Tack, tack Tackar. ni som har lyssnat. Hej då. hej. hej. hej. hej. Imagine something the size of an ocean liner that floats in the sky. With amenities like piano lounges, dining rooms, and private staterooms, they were a luxurious way to travel the world. 80 years ago, we had airships. Cruising 200 meters above the ground, they flew so smoothly you could stand a pencil on its end without it falling over, and plans were being drawn up for even bigger, more luxurious airships. Until this happened. The whole world watched in horror as one burned to the ground in front of rolling cameras. And giant airships, well, they seemingly disappeared overnight. First taking flight in 1936, the Hindenburg was, and still is, the largest object to ever fly, and its scale is simply awe inspiring. Here's an average person compared to a typical bus, compared to a Boeing 747. And now here's the Hindenburg. It dwarfs anything flying today. And many people are surprised to learn just how extensive the Hindenburg's accommodations were. Maybe it's because you can't really tell from the outside where the passenger spaces are, but the inside of the Hindenburg was more like an ocean liner than an airplane. Passengers could enjoy dinner in a full service dining room, then take in the views from one of the two promenades, or socialize in the piano lounge, or relax in the writing room. Downstairs, passengers can enjoy a cigar in the smoking room or have a drink at the bar. Heading back upstairs, passengers could retire for the night in their own private sleeping cabin. All of this while floating in the sky. The fastest ocean liners of the day could only cruise at around 35 miles per hour, but an airship like the Hindenburg, well, it could easily do twice that transatlantic crossing that would have taken five days by ocean liner could be done in just two days on the Hindenburg. In an airship, well, it wouldn't just take you to an ocean port, but to inland cities as well. The Hindenburg regularly flew over Europe on its way to inland destinations. But on May 6, 1937, after completing a transatlantic crossing, the Hindenburg began to dock in New Jersey, and suddenly, Something ignited the ship's hydrogen lifting gas, and the Hindenburg was destroyed in a matter of seconds. This wasn't the first airship disaster. It wasn't even the most deadly, but this one was different. It was captured on film. People weren't used to seeing things like this, and it made the tragedy all the more horrifying. Many people consider the golden age of airship travel to have ended here, with the Hindenburg catastrophe. Public confidence was shattered, and the romance and the extravagance of airships suddenly disappeared. But did the Hindenburg disaster really bring an end to the giant airship? Well, for something nearly the size of the Titanic, the Hindenburg could only carry 72 passengers at most, and it needed an additional 52 crew members just to operate. Compare that to an ocean liner of the day, which could comfortably carry more than 2,000 passengers and had a crew and staff of over a thousand. Giant airships like the Hindenburg carried so few passengers, despite their massive size, because lifting gases, such as helium, just don't provide all that much lift. Even when the Hindenburg switched from helium to hydrogen, it could still only manage to lift about 100,000 pounds. Sounds like a lot, but that's only about the weight of eight elephants. So everything on the Hindenburg had to be designed to be as lightweight as possible to make sure the whole thing could stay afloat. Those passenger cabins, tiny and cramped, complete with bunk beds, not so luxurious. Even the walls and doors had to be made out of lightweight foam covered in fabric, so you could hear your neighbor talking, coughing, or worse. And none of the cabins had their own bathrooms. That's too heavy. So you'd have to go down a flight of stairs to use shared bathrooms. And for 72 passengers, there was a single shower. Water, which weighs a lot, had to be rationed. So even that one shower wasn't more than a trickle. The airship's grand piano had to be made out of special lightweight aluminum, but even that was eventually removed to save weight. And yeah, maybe these are compromises you have to accept, you know, for floating in the sky, but the whole thing was absurdly expensive too. In today's dollars, a single, one way trip aboard the Hindenburg cost almost $7,000. And sure, an ocean liner was half the speed, but a first class cabin on an ocean liner came with a sprawling suite and a private bathroom. Tickets on ocean liners were much more affordable, and accommodations were much more luxurious giant ballrooms, theaters, even indoor swimming pools. And by 1937, if you really wanted to cross the ocean as fast as possible, well, aircraft were just starting to make transatlantic crossings. By the time the Hindenburg went up in flames in 1937, the airship was already obsolete. It couldn't compete with the comfort and luxury of an ocean liner. Its speed couldn't match an aircraft, and all of it was absurdly expensive. Today, the giant airship remains an irresistible concept, but physics, just like it did 80 years ago, always manages to bring the giant airship idea back to Earth. Wherever this airship flew, people would look up into the heavens and marvel. A liner across the Atlantic that sailed in the sky, with a length of 800 feet, was almost as long as the Titanic and could accommodate 70 passengers in the height of luxury. It was a choice of travel for the rich and celebrated of those times. Then, on May 6, 1937, as the ship prepared to land at Lakehurst, New Jersey, disaster struck. In not much more than 30 seconds, it caught fire and was destroyed, leaving the world wondering, why did the Hindenburg burn? The Hindenburg was a lighter-than-air vessel known as a dirigible or zeppelin. Inside it had 16 bags, or cells, filled with hydrogen to keep it aloft. This was enclosed in a metal frame and covered with a fabric skin. Though its German owners took every precaution. The hydrogen was highly flammable, and fire was always a concern. After the disaster, the ship's captain, Max Pruss, felt it must have been sabotage. Suspicion immediately fell on Joseph Spa. Spa, who had been caring for his dog in the cargo area, was the only passenger to have access to the rear of the vessel where the fire started. Because the ship had partly been built with funds from Hitler's government, many thought that if it was sabotage, it might have been done to strike out against the Nazis. No credible evidence has ever been brought against Mr. Spa or any other person, however. Even more importantly, no sign of a bomb was found in the Hindenburg's remains. Another suspected cause of the fire might have been a lightning strike. The Hindenburg, however, had survived being hit by lightning several times in the past. Also that evening there were no thunderstorms in the immediate area, and no witnesses reported seeing a lightning bolt. The outer skin of the Hindenburg was painted with iron oxide and aluminum, giving the ship its silver surface. Retired NASA scientist Addison Bain noted that these same materials are used in missile propellant. His conclusion was that the Hindenburg was literally painted with rocket fuel. When the mooring lines were dropped, it probably grounded the ship's metal frame. This might have caused a spark between it and the ship's skin, which carried an electrical charge from the stormy weather, setting the skin on fire. Tests of the remains of the Hindenburg skin, however, show that while it's flammable, it did not really burn like rocket fuel and could not alone have been responsible for the explosion. Another possible cause might be vapors of leaking diesel fuel from a malfunctioning pump. These might have exploded when they came in contact with the engines that had been overheated during the landing procedure. If this had happened, however, it would most likely have occurred in the engine pods, not in the heart of the ship where the first flames were seen. A rare form of static electricity, St. Elmo's fire can be seen on objects like steeples and ships' masts in stormy weather. It is possible that on that day this phenomenon appeared on the exterior of the Hindenburg. Several witnesses stated they saw a blue glow at the rear of the ship just before the first flames. In order for St. Elmo's fire to cause an explosion, however, it would have to come in contact with free hydrogen in the air. Investigators who mapped out the Hindenburg's path that evening noticed that the changing winds forced the captain to make several tight turns as he approached the mooring mast. These may have caused a bracing wire in the ship's structure to snap, tearing open one of the hydrogen cells. If a hydrogen bag was torn open, the gas would mix with oxygen in the air to make an explosive combination. If that mix came in contact with a static electric of, St. Elmo's fire, or a spark between the frame and the skin of the ship, it would have caused an explosion. This, in turn, would have torn open more cells, releasing more hydrogen to feed the flames, engulfing the ship in fire. In fact, a gas leak, combined with a static electric discharge, remains the official reason for the disaster. We may never know exactly what triggered the fire that fateful night. But what we do know is that in less than a minute, 36 people lost their lives and aviation history was changed forever. The Zeppelin, which had been the way of the future, was suddenly a thing of the past. First World War tech Zeppelins. When a German aristocrat, Brigadier General Ferdinand Zeppelin, retired from the Army in 1891, he devoted himself to the study of aeronautics. His proposals to the government for a lighter than air flying machine were rejected in 1894, but nevertheless, he would invest all his money into a company producing airships. By 1898, Zeppelin had constructed his first airship. The foundation of the airship were in its hydrogen filled gas bags, carried inside a steel skeleton. It weighed 12 tons and contained 400,000 cubic feet of hydrogen and was driven by propellers connected to a pair of 15 horsepower Daimler engines. When the Zeppelin LZ made its flight on July 2, 1900, the German government decided to fund the project. In March 1909, the German Army purchased the Zeppelin Z-1. These Zeppelins could reach a maximum speed of 136 kilometers per hour and reach a height of 4,250 meters. They were armed with five machine guns and could carry 2,000 kilograms or 4,400 pounds of bombs. At the start of the war, Zeppelins were used in bombing raids. A Zeppelin was used to bomb Liege in Belgium on 6 August 1914 but had to make an emergency landing after encountering Belgian artillery fire. Over the next few weeks, three more Zeppelins were destroyed by ground forces. While the Zeppelins were an easy target to hit, the Germans continued to use them for attacks on France. In January 1915, two Zeppelin naval airships flew over the English coast, bombing Great Yarmouth and King's Lynn. Zeppelins would commence a bombing raid on London on May 31, 1915, killing 28 people and injuring 60 more. Zeppelins were used at the Battle of Verdun in 1916, with four being brought down by ground fire, bringing an end to their use on the Western Front. They continued to be used to attack the British home front, but British fighter pilots and anti-aircraft gunners became efficient at taking them down. 115 Zeppelins were used by the German military, with 77 destroyed or damaged beyond repair. After the war, Zeppelins were used for civilian transport. The 31st of May, 1915. It was nine months into World War I, and the Germans were rewriting the rules of conflict. They had launched a new kind of terror campaign. For the first time in history, innocent civilians were being bombed in their own homes. The carnage had been delivered by a new weapon, straight from the pages of science fiction. An enormous airship called a Zeppelin. For two long years, these gas-filled monsters poured down death with impunity, while the British struggled to find a way to stop them. brains behind the Zeppelin bombing campaign was Navy Commander Peter Strasser. Strasser believed he could bring a swift end to the carnage on the battlefield by bombing civilian targets like London into submission. He was an inspirational leader who didn't mince his words. Eure heilige Pflicht, die Zerstörung Londons. Seid bereit, das höchste Opfer für euer Vaterland zu bringen – Die krönende Zierde für einen jeden treuen Sohn Deutschlands. A fleet of 16 airships set a course for London. The Germans launched raid after raid, feeling their way towards the capital. Zeppelin LZ 38 bombed the suburbs of North London before heading south, leaving a trail of destruction. In 20 minutes, it had dropped 28 bombs that exploded in the streets and a further 91 incendiary bombs that were designed to set London ablaze. His explosive bombs destroyed homes and shops, pubs and buses. Strasser wanted to intensify his attacks on the British capital. Civilians, including children, were killed. Newspaper headlines reflected the anger felt by the British public that Germany could indiscriminately target women and children. Commander Strasser saw things differently. Meine Männer sind tapfer und ehrenwert. Ihre Aufgabe ist heilig. So wie können sie sündigen, wenn sie nur ihre Pflicht erfüllen? Wenn das, was wir tun, schrecklich ist, dann möge der Schrecken die Erlösung Deutschlands sein. the Zeppelin commanders were already planning how to take full advantage of their new terror weapon. Some questioned the morality of firebombing civilians. But Strasser was steadfast. He believed he had God on his side. Politicians and the public were outraged at the lack of civil defense. In response, the Admiralty brought in the latest anti-aircraft guns from France to shoot down the Zeppelins. They also set up a chain of makeshift airfields around the capital and equipped them with fighter planes. Pilots were trained in the treacherous art of night flying. More men died landing their planes in the dark than were lost to German bullets. As soon as a Zeppelin was spotted, the flyers were scrambled. But with a Zeppelin in his gun sights, the pilot would soon discover the plane's crippling limitation. It lacked firepower. Its puny machine gun bullets would make such tiny holes in the envelope and the gas would leak out so slowly that the Zeppelin would be able to carry on flying. One idea was to use a flaming bullet to ignite the combustible gas in the Zeppelin. It spins down the barrel, and the friction generates heat. This melts the solder that plugs the hole. As the bullet exits the gun, the phosphorus ignites in the air and the spinning motion throws the burning chemical out through the hole. The British were developing another innovation. This bullet would contain nitroglycerine, an explosive chemical sensitive to shock. When the bullet hit the Zeppelin, it would slow down, but a steel ball inside would carry on moving forward, compressing the nitroglycerine until it would explode. Kaboom. The British airmen were told to alternate the bullets when they loaded their machine gun magazines. It would take both rounds to bring down a Zeppelin. September the 2nd, 1916, the Germans launched the biggest raid of the war. British fighters were scrambled at 11 p.m. The first pilot into the air was William Leaf Robinson. At 21 years old, he had only seen combat against a Zeppelin once before. But on this night, the fate of the capital depended on three drums of bullets and the courage of this fledgling flyer. 12,000 feet above him, one of the airships bound for London was caught in searchlights. Anti-aircraft guns opened fire. Leif Robinson saw the cornered Zeppelin II and headed towards it. He had the airship at his mercy. He flew along the underside and fired a drum of his special bullets into it. To his dismay, they had no effect. Undeterred, he reloaded and went back in. But again, to no effect. In desperation, and with just one drum of ammo left, he was forced to improvise. He concentrated his fire onto one spot, emptying the whole drum of alternating bullets into an area at the stern. On the day that came to be known as Zepp Sunday, thousands of relieved Londoners picked over the wreckage for souvenirs. Overnight, pilot William Leaf Robinson became the most famous man in Britain. Babies, flowers, and hats were named after him, and he was mobbed wherever he went. Within a month, the technique he pioneered for taking out airships had brought down two more. It was the beginning of the end for the Zeppelin. Peter Strasser stubbornly refused to accept defeat. On the 5th of August 1918, with the war effectively lost for Germany, he sent his airships out on one last raid. This time, he would lead the attack himself. Strasser didn't live to see England. A British fighter spotted his Zeppelin over the North Sea. And Peter Strasser himself fell victim to the deadly alternating bullets. His master plan to break an enemy's morale by deliberately targeting civilians had failed. But he had shown the world how all future wars would be fought. But his brutal doctrine that modern warfare is total warfare has resonated ever since.